qirq uchinchi o'gdilmish o'dg'urmishqa bu dunyo ishlari bilan oxiratlikni tepishni aytudi o'gdilmish javob berib mundoq dedi aytqonlaringni angladim ey qutlug' kishi yana shunimi aniqroq anglig'inki bu so'z bilim va aqlga ulgudir bu dunyoning ahvoli ashundoq bo'lsimi tiriklik yo'lini o'zingga ochiq qilma bu kang dunyoni zo'mi zo'r o'zingga tarlashtirma gunohkor qulig'a xudoning yaxshiliqimi bor azobi ko'p bo'lsa rahmatimi ko'p gunohkor uchun bu rahmat azizdir azobidan qattiq qo'rqib rahmatidan umid kut ibodat qilib bandilik nomingni ado qil dunyo xalqi hammasi shahar kantini tashlab riyozat chekib toqqa chiqib ketsa dunyo buzilib hamma yer quruq qilib inson bolasining nasli tugagan bo'ladi xudo hamma xalq uchun ikki uy yaratdi birining nomi jannat yana birining davzax shundoqdimi hamma inson dunyo uchun kechini kunduzga ulab yugurib yursa ibodatni tashlab mol dunyo tilab davzaqqa kirsa yana jannatmi qo'rqqanmimdi xudo bandisiga ikki ko'z quloq berdi biri bilan dunyoga boqsang biri bilan oxiratga boq uzutib tutish uchun ikki qo'l berdi biri bilan bu dunyoni tut yana biri bilan oxiratni minish uchun ikki oyoq berdi birini bu yoqqa chamdisa biri u dunyo uchun chamdishi kerak dunyoga mashhur qo'li kang sexi bilimi cho'nqur donishmand bak yaxshi aytgan edi ey aqlliq hushyor banda bexud bo'lma sagak tur balo kammisin xudo bu ikki dunyoni yaratdi bu dunyo ne'matiga erishsang darhol u dunyoliknimi izda qodir egam odam bolasining hammasini qo'sqa ochadigan va to'yadigan qilib yaratdi va shundoq nom berdi badaniga kiyim va qo'sqiga тамақ kerak ey qarindosh bu tiriklikning amolidir ey qarindosh tiriklikda bu narsalardan kashkili bo'lmaydi badanni yepishqa egin qornini to'yg'izishqa osh kerak halol dunyo tepib yeb bahramand bo'lsa uningdan ma'lum qismini kambag'allarga ulashtirish kerak kishilarning g'ol g'imi bo'lmasa edi koshki lekin golg'imi inson voz kechanmaydigan narsadir doim xudoning adlidan qo'rq marhamatiga umid bog'la doim uningga yetishgin bilginki bandilik bu ikkisining o'ttirisida bo'ladi yo'l shudur bu bandilik yo'lidan adashma bilimsizga bilim pand nasihat berguvchi kishi noit yaxshi aytgan maqsad bilan vahima ishki qoniting bo'lsin bu ikkisining o'ttirisidagi yo'lni tut xudoning buyrug'ini ijro qil o'z bandaligingni o'ta saroyga o'chib kirib rohidini ko maqsad bilan vahima ikki qanot hisoblanadi bu ikkisi bilan uchgan kishi ko'kka yo'l topadi gunohim ko'p deb umid uzmaslik kerak toat ibodatga ishinib xizmat qilmay yurmaslik kerak toat ibodat qil toat ibodat butunlay qulluq qilmoqdir kimning nomi qul bo'lsa qilmishi ibodat bo'ladi yorliqni aziz tutib o'zini tuvan tutish kerak o'zini tuvan tutsa ondin o'zi aziz bo'ladi ibodatni o'zingni kambag'al gadoy deb bil ibodat qilishdan kambag'al gunohda boy deb bil garchi ham o'zing ham so'zing yaxshi bo'lsimi o'z o'zingni kishilarning yomini deb bil Мана, bilganlarimning hammasini sanga aytdim so'zimga amal qilg'in badili keladi agar bu aytganlarimga amal qilmasang javob bagin yenib ketay ay mard yigit uzun qilingan so'zlarning foydasi yo'q so'z texim o'zrab ketsa uning ta'mi qolmaydi odg'urmishning o'gdilmishga javobi odg'urmish qo'li bilan beshini tutib uzun o'ylandi keyin beshini ko'tirdi va dedi ey qarindosh sen jafo chekding sen manga qarindoshlik qilib bu so'zlarni qilding manga yaxshilik tilab bu so'zlarni so'zlading g'imimni yeding tangri sanga savob ato qilsin qarab ko'dim Әмді бұ ішла үшін мәнді салахиет көрінмейді, әй мәрт егет. Көңіл қалым еді, бұ іштін қечіп атыды. Көңіл қалымыған ішіні қылыш қатарлық. Сөйген вә сөйінгелләге ділі пак болған, білімі йоқыры кіші ажайып яқшы білім бәгін. Өзің қайсы ішіні қылышны қалысаң, аввал көңілің білін кеңеш қылғын. Әмі сөзіңні ейтіп кішілі білін кеңешкін. ko'ngling xohlamasa o'zingni yiroq tut hammadan o'zingga o'zing sodiqsan ko'ngil xohlamagan ishni qo'y so'zingni tugat qaysi ishni ko'ngil xohlamasa uningdan foyda bo'lmaydi ay dili ro'shan bu ishni ko'nglim so'yib xohlamidi endi bu so'zdan darhol yonaman seningdan muni o'zramni so'rayman meni yolg'iz qo'yg'in ay kishilar sarxili alayka poydiyat kuzgudek fazilatlarim yo'q qiliqlarimmu mijozimmu so'z nasihatlarimmu behuda man dunyodan qochib bu yerga kelgan yana nima deb u yerga boraman man xudoning toat ibodatiga bog'landim amdi kishining xizmatini qilish yarashamdu ey ko'ngli tuz amdi meni tangri ixtiyoriga qo'yib etdi sening yaxshiliqing uchun duoguy bo'lay ikkimiz sig'inishib ko'rishni xohlasak san mening qishimga kamma man seni izlab boray japoni malla totay sen rohatda yasha alikning xizmati bilan xalqqa foydali ish qil yaqinliq ko'rsatguchi sodiq xizmat qilg'uchi mehribon kishi nima angla ko'ngil hayajonlanib boshqalarni rag'batlantirsa sig'inib tilagan ishi yiqin bo'ladi kishi orzu tilak bilan mangsa erib yo'lda qolmaydi tilikiga yetadi inson tiliki bo'yicha yo'lga chiqsa u tilikiga erishidi yerim yo'lda herib qolmaydi vafo bilan tong chiqargan so'yintirgan oshiqlar beshi bak yaxshi aytgan edi ko'ngil yiqin bo'lsa yiroq yami yiqin bo'ladi yiqinliq vafosini ko'rish uchun ko'ngilga qara agar yiqinliq badiliga vafo bilan qaralsa sharqdan g'arbkichi bo'lgan oraliq birla davondir o'gdilmishning o'dg'irmishqa javobi o'gdilmish javob berib dedi so'zimni angla man sening so'zingnimi angladim ey qarindosh sening tilaking shu bo'lsa endi kuchimayman ko'nglingni ziyda qilma so'zim tugidi esan yaxshi qol lekin aliki xat yezib ba yuzimni qizartma ali o'z qo'li bilan xat yezib avatdi san o'zing bormisanmi xat yezib avat amdi manga javob ber uni asdi tutay o'z tiling bilan o'lchab qiladigan so'zingni qil ig'zingdimi so'zla xatdimi yozg'in ali qishig'i boray ay чечен olim